Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. De bicando pipa, saudade dessa idade. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. Entre o sonho da bicicleta quem sabe a mobilete, carrinho de rolimã não atiçava as piriguetes. E que se for do personagem que quer me ver infeliz, que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos charopando com som desses cara preta. Na baixa não, na baixa não, na baixa não. Me deixa longe dessa Não vou treta. perder meu tempo com indireta na minha letra. Oh, traz outra cerveja pra mim, aí. Me deixa longe dessas três sensual Mexe com minha mente Me deixa muito louco sem usar entorpecente Mas eu sou paciente porém meio delinquente. Os olhos observam, mas o coração que sente. Começo pode ser final, final pode ser começo. A escolha de um sonho, claro que vai ter um preço. Hoje é rolê de aro 20, champanhe nessa suíte. Tá vendo o lado bom, mas não me viu no Madeirite. Então quer me taxar de boy, não sabe o meu passado. Quem disse que o favela não pode morar no lago e dar um frevo, tipo aqueles que rola lá em Dubai acordar no outro dia com a ressaca do caralho. Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. De bicando pipa, saudade dessa idade. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. Entre o sonho da bicicleta quem sabe a mobilete, carrinho de rolimã não atiçava as piriguetes. E que se for do personagem que quer me ver infeliz, que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos charopando com som desses cara preta. Na baixa não, na baixa não, na baixa não. Me deixa longe dessa Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra. Oh cerveja pra mim, hein? Me deixa longe dessas três sensual. Mexe com minha mente. Me deixa muito louco sem usar entorpecente. Mas eu sou paciente, porém meio delinquente. Os olhos observam, mas o coração que sente. Eu quero a quebrada sorrindo e a tristeza na lona. Os pivete jogando nos times de Barcelona. E se hoje tá de Nike, já teve com os pés no chão. Pra provar que o corpo pobre, a mente rica faz milhão, hein? Quantas vezes meu choro já regou meu sonho? O pensamento alto, igual nuvem no céu. Talvez seja por isso que hoje componho meu sentimento num pedaço de papel. Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. De bicando pipa, saudade dessa idade. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. Entre o sonho da bicicleta, quem sabe a mobilidade Carrinho de rolimã não atiçava as piriguetes E que se for do personagem que quer me ver infeliz. Que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos charopando com som desses cara preta. Na baixa não, na baixa não, na baixa não. Me deixa longe dessa Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra. Oh. Traz outra cerveja pra mim, hein? Me deixa longe dessas teias é sensual. Mexe com minha mente. Me deixa muito louco sem usar entorpecente. Mas eu sou paciente, porém meio delinquente. Os olhos observam, mas o coração que sente.